Yo, yo, yo! Alam kong na-miss mo na naman ito kahit siguro lilima pa lang ang nakikinig sa atin ngayon. Maraming salamat dahil naririto kayo at sa lahat ng mga channel members for making this episode possible at ang aming pagpapasalamat naririyan na po inihahayag na ng description section. Si Red po ang inyong mga kasama para i salaysay na naman. Bakit parang buwan ng week? <laughs> Tagalog na Tagalog. Ang lahat ng ating mga nakuha ng mga kwento at karanasan mula sa Sindak Stories 2008 at gmail.com. Habang atin po munang i-welcome, syempre, uh, ito nga pala si Rush, si Chris Catherine na kanyang misis at yung si eh, kanyang anak na si Rushley. Ayan, ito po ay mula din sa ating email na nabanggit ko kanina at ganoon na rin po welcome kina Mama Shish Shin na umagri sa isang episode natin na sabi niya mas nagpapakita talaga daw ang mga elemento at yung mga uh, kaluluwa sa mga taong napapansin sila para may makatulong sa kanila at makalabas daw. Si Shania Luis Dakara, uh, ah, sabi niya dito, Dofelgan, Dofelgan. <laughs> Kahit hindi ka na daw pumasok present. Ah, mga ano to, par, mga ano pala ito, mga comment. At saka si Ate Mary ng isang cake shop o bake shop. Thank you! Diyan sa SM Marikina Supermarket, patiktik daw natin. Ate Mary, mula dyan kay Gila Uh, Facebook friend pala natin ito. So mga kwento po ni na Lucia, Phoebe at MJ ang bida para po sa episode na ito. Ready ka na ba? Eto na sila. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Hello po sa inyo, Sir Red. Ako na naman po si Lucia at ibabahagi ko naman po ang ilang true to life Sindak stories na na-encounter ko. By this time, ikikwento ko naman po yung naganap noong grade 3 pa lamang ako. So kinabukasan po kasi yung third periodical exam. So nagbilin ako sa lola ko, nagisingin ako ng 3am para may time pa rin na makapag-refresh o makapag-review. So ginising nga po ako ni Lola at pinilit ko ngang bumangon kay talagang antok na antok pa ang katawan ko. Yung pinto ng sala ay... Ah okay. Ang tangi lamang daw po na maghaharang doon sa kanilang kwarto patungo ng sala ay kurtina lang daw. So nakaharang lang yon At wala silang pinto talaga. Uh, wala din po kasing ilaw noon sa gawin ng sala. So yung harang ng pintana naman ay pinaghabi-habing kawayan. And then I decided na doon na lang po sa dining room mag-review habang nagkakape. So kukunin ko na po sana yung bag ko sa sala hanggang sa napansin kong may nakatayo po sa pinto at nakaputing bestida siya. Alam ko na kulot din yung bandang ibaba ng buhok. Accurly yung bandang dulo ng buhok niya Ganon siguro. Baka kasi magkamali ako ng basa. Kulot yung bandang ibaba <laughs> ng buhok. Sabi niya dito baka kung saan na, na mapunta ito. <laughs> anyway, okay, wag tatawanan kasi horror. Tanong klase naman yan. Red naman, no? Umayos ka, tagal-tagal mo ng narrator, tas ganyan ka pa. <laughs> okay, so nasundan ko na lang po ng tingin itong nakita kong ito. Naglakad po siya From pintuan hanggang tapat ng bintana at bigla po talaga siyang nawala. So talagang napakurap ako at kinusot ko ang aking mga mata at tinanong ko yung sarili ko kung totoo ba yung nakita ko. Dahil na curious nga po ako, binuksan ko yung ilaw sa sala at tiningnan kung natanggal o kaya walang lock yung pinto. Pero nakalak naman po, ganoon din sa bintana. So pumunta ako sa kusina at tinanong yung mga grandparents ko kung may nakita silang babaeng nakaputi na lumabas ng bintana at ang sabi naman nila ay wala. Sabi pa nga ng aking lola, baka daw antok pa ako kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Pero alam ko po talaga si Red na multo yung nakita ko. Kaya sobrang takot ko po ay doon na lang ako nag-review sa gawing kusina. Ito naman pong next, Sir Red, ay naganap na nung ako ay grade 6 na. Sa likod ako ng kusina noon at around 6pm na iyon kasi hinihintay ko pong umuwi ang aking tita Edna. Pumunta po kasi siya sa bahay ni na Lola Maria at yung daan papunta sa kanila ay madada Okay, yung daan papunta sa kanila ay puro puno daw po o puro kawayan. Nakatingin lang ako doon banda hanggang sa may nadinig akong tumatawag na bata. Nakaputi ito at maikli yung buhok pero may bangs. Wow. <laughs> Multo na may bangs. <laughs> Anyway, okay so na nga. Nagtago siya sa gilid ng kawayan habang nakatakip sa bibig yung kamay at nagpipigil siya ng tawa. Maya-maya ay nakita ko po yung tita ko na pauwi na. Tinanong ko pa siya at tinuro yung bata sa gilid ng kawayan. Ang sabi ko pa nga, Tita, sino yung bata naglalaro sa gilid ng kawayan? At sabi ni tita ay wala naman daw pong bata doon. Hinikayat na nga lang po niya ako na pumasok na lamang po sa loob ng bahay dahil 6pm na Tiyak, labasan na daw po ng mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mata ang ganong oras at baka mamaya masagi o masaktan ko pa, masaktan ko pa sila. Saka ko na-realize na hindi tao yung nakita ko kundi isa rin pong multo. Ilang beses ko na pong na-encounter yung mga ganitong klaseng bagay, Sir Red. Nang una akala ko, tao yung nakita ko pero bigla siyang maglalaho. Kaya simula po noon, inoobserbahan ko muna kung tao ba yung nakakasalubungan ko o multo bago ko sila tuluyang kausapin. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sana madagdagan pa itong karanasan po dito ni Lucia at naway ano no, uh, mabigyan pa tayo ng mas malawak pa na alam mo yon picture kumbaga uh, sa mga karanasan niya kasi sabi niya dito inoobserbahan daw naman niya uh, simula daw noon nung grade 6 uh, ah, grade 6 siya na kung tao ba yung nakakasalubungan niya or multo. Tulad na ng ilang nasabi ko dito noon, merong isang pag-aaral na talaga magpapatunay daw na hindi lahat ng mga nakakasalubungan natin ay mga tao sabi natin daw sa sampo, baka tatlo sa mga nakasalubungan natin ay ghost. Hindi nga lang talaga natin po na madedetermina agad-agad, sabi niya. Pero wag lang talaga yung tipong uh, mararamdaman mo yung sinasabi nga natin noon pa na papaano mo malalaman na ikaw ay haunted by a ghostly entity. Isa sa mga nabanggit na natin, I, I don't know kung sa haunted history ba ito. Ah hindi, mga signs na, na haunted yung bahay. Pero itong mga ano, ito babanggitin natin, yung bang bago ko lang din natutunan po ito doon sa group na binabanggit ko na sa inyo ng matagal, mga fa- uh, paranormal society na paano malalaman kung ikaw mismo bilang tao ay haunted by a ghostly entity. Una sa lahat, eh yung may mapapansin ka na nakusang gumagalaw daw yung alam mo yun yung mga bagay sa paligid mo ng kahit walang gumagalaw, kahit wala kang kasama. At dito napapasok yung mga uh, mga poltergeist activities. Isa pa, yung feeling of being watched. 'Di ba? Na nabanggitan natin to for how many times na kahit wala kang kasama pero yung cold chills kumbaga habang nandoon kasi isang room, bigla na lang parang feeling mo may humawak sa'yo or yung kahit mag-isa ka Parang ang bigat at parang ang dami-dami nyo sa loob ng room or sa space kung nasaan ka na naro- naroroon. Meron pa yung tinatawag nila yung phantom mania. Ito daw po yung isa sa mga creepiest signs na maaaring ikaw ay talagang haunted by a ghostly entity. Dito naman po sa Phantom Mania, natatandaan ko noon yung kwento po sa atin ni uh, Kalabirang Kiyat ata yon yung sa Dubai na paggising daw po niya meron siyang mga uh, pasa. Kasi ito po yun, ito pala yung ta- tawag doon. Kasi ito yung sabi nga nila nangyayari kapag halimbawa sa pagtulog mo na naginip ka tapos parang hinila ka mula sa pagkakatulog tapos nagising ka na lang na may mga hindi ka maipaliwanag na uh, scratches, yun nga yung pasa or yung mga uh, bites, sabi na natin ganun Di ba? O kaya yung para mga electrical problems, wag ninyong masyado mamaliitin ito daw guys kasi totoo daw po ito, isa ito sa mga senyales. Kumbaga yung parang bigla-bigla nag-flicker yung lamp mo ah, hindi lang minsan nangyari kundi kapansin-pansin. 'Di ba? Pero wag naman nating alisin yung katotohanan na baka mamaya sira o papundi na pala. <laughs> papundi na pala na sinisina naman sa multo. And of course, itong mga tinatawag natin na unexplained sounds, mga katok, yung uh, parang alam mo yung parang uh, nanggigising sa tuwing madaling araw, mga bulong na hindi mo alam kung saan nanggagaling, mga katulad niyan. At saka yung mga tinatawag nga daw po nila na mga uh, cold spots at talagang isa ito sa magsusupplement plus yung mga nabanggit natin kanina na talagang ikaw ay hunted by a ghostly entity. Okay, so marami pa namang reasons eh, marami pa naman daw pong signs kumbaga na masasabi mo na magde- magde- magdedetermina, sorry, dededete, basta mga de <laughs> magdedetermine na ikaw ay hunted by a ghost at isa pa karaniwan nga talaga daw nalalapit sila sa'yo dahil alam nila na kaya mo, may kakayanan ka na makita sila. May kakayanan ka talaga na alam mo pwedeng tulungan sila. At alam ko mag-aagree si Mama Shishin pagdating dito dahil siya mismo uh, may special gift din po siya at sinasabi naman niya yan sa mga comment niya na talagang ganun daw. Alam ng mga multo din, kumbaga aware sila sa mga tao na may gift pagdating sa mga ganito makikita sila para makahingi ng tulong, 'di ba? Pero masyado malawak. I mean broad kasi talaga kapag i-explain pa natin itong mga to. Pero ang alam ko, mag-order ka na ng kape ni Lola Trinidad. <laughs> Changing topic. <laughs> Para nang sa ganun ay ma-brighten up tayo. Pwede, pwede sabi dito, um, uh, Sir Red, pwede ba itong inumin kahit hapon? Oo naman, grabe ka naman. Walang oras naman sa pag-inom niyan. Uh, ah, anong akala mo dyan? Gamot? <laughs> Hindi yan gamot. diba? Healthy. Kung ang binabanggit mo dito ay yung corn, malunggay at yung mangosteen as in 3-in-1 coffee natin na yan. Limited stocks. I-check out mo na bago ma-check out ng iba. Siyempre ganun na rin yung mga shirts natin at yung steep coffee at yung drip coffee po natin. Ako naman the best po yan. Kaya punta na agad sa HTV merch sa Shopee at i-check out mo na lahat-lahat na yan para nang sagan makapag-replenish tayo. At malay mo, sa susunod eh meron na naman tayong panibagong flavor, meron naman tayong panibagong mga product na i-introduce po dyan. Pero ngayon ang pinakabago ay yung core popcorn, mangosteen at malunggay coffee natin na kape ni Lola Trinidad. Like and follow ang kanilang Facebook page para malaman nyo mga anunsyo, mga discounts for example at yung mga bagong product introductions natin doon sa mismong kape ni Lola Trinidad Facebook page. Okay, so mga nagtatanong sa Shopee nung nakaraan. Opo, nag-live selling po tayo nung nakaraan doon. Maraming salamat. May isang tiga Cebu. Meron po yung isa pa na ano ba yon? Tiganaga ata eh. Yung, yung mga ibang kumuha. May Ilocos pa nga kung, kung ako nagkakamali. Maraming maraming salamat. Well, ito na ang ating second story sa mga nag-aabang dito sa ating SHS. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So, ito naman po ay si Phoebe and fifth time na mag-send sa atin ng kwento. Ito naman daw pong experience niyang ito ay nangyari nung elementary days po siya nang napunta daw po sila sa Maragondon kasi tiga doon daw ang kanyang lolo. So natutulog lang po kami sa tent noon at isang gabi ay inantok na ako kaya ako na po yung naunang pumasok sa tent. As in ako lang po talaga yung mag-isa. And ganito po yung nangyari. Noong nakapikit ako, ewan ko ba kung bakit may nakikita akong figure ng isang babaeng nakaitim. Nakabelo din po siya ng itim na animoy pangkasal. Tapos kapag didilat ako ay magugulat na lang ako na nasa harap na siya at nakangisi siya sa akin. Nakakatakot po talaga Sir Red yung itsura niya kaya pumikit ako ulit pero ganun pa din po. Naglalakad siya papunta sa akin pero pag dumilat ako ay nasa harapan ko na siya. Nakatatlong ulit yun nang puro ganun ang nangyayari kaya bumangon na lang ako at lumabas at hinintay ko na po ang kung sino mang pwede kong makasama sa tent. Ang next story ko naman po ay konento naman sa amin ng aking lola sa Laguna at ito daw po ay nangyari noong year 2007. Normal na araw lamang daw po iyon at saktong magtatanghalian kaya si Lola ay nag-aya na uh, kumain. Pagkasabi daw po ni Lola, O kakain na, halina kayo. Nang bigla daw pong lumakas ang hangin at parang dumaan daw po mismo sa kanya. And then tapos daw po nung kakain na sila, nagulat silang lahat na walang lasa lahat yung pagkain at para bang napanis daw po Agad ay naisip ni Lola, uh, agad naisip na lang po ni Lola ay may natawag siya na hindi tao sapagkat mapuno po kasi yung lugar namin na iyon sa Laguna. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ah okay, nag-gets ko siya. So baka nung hali kayo kain na parang gano'n tapos siguro may entity or elemento na lumapit na hindi naman tao nakikijoin di ba <laughs> nakikijoin yung mga baka gutom na rin na sobrang tagal nilang pagiging entity pagiging elemento <laughs> nagutom na rin di ba <laughs> anyway ewan ko ba kung kayo din kung naniniwala kayo sa mga ganun yung tipong may natatawag kayo na uh, elemento, 'di ba, na sumasama sa inyo, parang ganun kahit na sabihin mo na hindi hindi intensyon pero napapasama sila. Parang ganun. Unless meron ka nga talaga yung parang namamagnet mo sila sa pamamagitan ng isang aura mo na hindi maipaliwanag. Negative vibe, sabi natin ganun. 'di ba? Kaya marami din po talaga yung mga uh, na, nasasama o kaya yung, ah, yung natatawag mo na kahit hindi mo talaga sinasadya. I don't know ha kung kung tama yung interpretation or pagkakaintindi ko pero kasi hindi kaya dahil sa mga taong yun nga yung parang may may negative vibe sa ano, parang ganun kaya nila sama na mamagnet sila sa inyo kaya sumasama parang ganun. 'Di ba? Unless ang alam ko lang kasi ng mga nagtatawag yung parang sa Spirit of the Glass, 'di ba? Spirit of the Coin daw, yung mga Ouija, 'di ba? And speaking ng Ouija, available pa rin po, meron pa mga limited stock sa ata, tatlo, lima na ating uh, Ouija mouse pad ano. Uh, ah, available pa po yan kaya I-avail nyo na, kunin nyo na po yan para na sa ganun ay meron naman po kayong matawag din na espiritu kada, kada galaw nyo ng mouse diyan. <laughs> di ba? Lalo na kung panggabi yung trabaho mo, kailangan mo talaga magpuyat, di ba? Malay mo, di ba? Ouija mousepad po natin ha. Hindi, ibig sabihin ano lang yan, design lang yon yung Ouija mousepad. Oo, wag kang mag-alala, wala namang matatawag na multo diyan, to naman. Maraming salamat sa mga nag-purchase po nung nakaraan ha. Uh, kung daw nagkakamali, si Miss Akizet ata nakakuha niyan. Or si Miss A, si Mrs. A. Yun ang unang bumili po niyan at meron ng sumunod uh, kasama ng kape ni Lola Trinidad. Nakalimutan ko lang yung name mo pero kung sino ka man nakikinig sa atin, maraming salamat po. Thank you! Habang patiktik muna daw itong mga sumusunod, si Stephen Ala ng Imos Cavite, si Shin Akihiro, patiktik daw po siya and more upload sa inyo, sabi niya si Red. Si K, K Army, Nakasubaybay palagi at nakikinig daw ng horror stories natin kahit sa anong platform pa daw tayo. Shout out from Pampanga. Oy, salamat. At patiktik natin si Jerome Almeres ng Silang Cavite at si Kent Bautista na habang naglilinis sa kanilang kusina na-post i po niya yung, yung, yung video niya na naka-background yung boses natin doon. Eh, ah, hindi ko alam kung hilakbot 24-7 yung pinakikinggan niya pero ganun pa man, tayo yung pinakikinggan habang naglilinis o kung ano mang ginagawa nila nasa work, nasa bahay o kahit saan man. Maraming salamat po dahil kahit papano, 'di ba? Alam namin na meron palang nakikinig. So nasusustain kahit papaano yung ating alam mo 'yon, yung yung pagpapatagal na masira yung laptop talaga ni Faring RJ para maituloy-tuloy lang yung lakbo 24-7. Ah, as in literal na 24-7. Ganun din si Vanessa na sabi niya mamahalin ko ang channel niyo hanggat andyan kayo. <laughs> si Vanessa naman nakaka-pressure. Oh, wag ka masyadong attached Vanessa baka mamaya bigla ka naming mahalin. Tapos pag na bigla ka nawala hahanap-hanapin ka na namin. Wag ganun, wag, wag mo kami paasahin ha. <laughs> marami na marami na kasi nagsabi sa amin ng ganyan bigla ring nawala eh. <laughs> <laughs> anyway, maraming salamat sa inyo. Ito namang ating pinakahuling kwento naman guys ay mula naman po sa ating isang comment o comment section at in particular uh, sabi ni Admin Clay ito po ay sa SHS episode 269. Okay, so doon niya sinend ang kanyang karanasan na kinarelatan niya doon sa episode 200, 269 ng SHS. So ito si MJ. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Yung second story po ninyo, Sir Red, doon sa episode daw na iyon, yung kapatid niyang natagpuan sa ilalim ng kama, ay same po sa kapatid kong sumunod sa akin. Nung baby po siya, natutulog kami sa pagitan ni Papa at Mama. Since dalawa pa lang po kami magkapatid nung time na yon. Minsan, Magigisingan nga daw po yun ni mama na wala na sa gitna at makikita daw po sa ilalim ng papag namin na parang may kalaro at hindi man lang daw po ito umiyak kahit ang pakiwari po ni na mama ay nahulog siya sa kama. Yun bang parang hindi daw po mababakasan ng nasaktan yung baby. Knowing na months pa lang daw po yung kapatid niyang iyon noon. And then so far, wala naman pong masamang nangyari sa kapatid ko na yon. Ngayong matatanda na po kami, masasabi ko talaga na bukas yung third eye ng kapatid ko dahil marami po siyang kababalaghan din na ikinikwento sa akin. Katulad na lamang po nung latest na nakita daw po niya yung babaeng naka... Nakatuwas? Ano nakatuwas? O nakatuwad sa kusina? Ba't, ba't siya tutuwad sa kusina? <laughs> Hindi, hindi ko alam kung word word ba ito or term ha, yung nakatuwas. or nakatawa. Hindi ko alam ha kung tama ba yun ha. Pag-correct na lang ako ha. Kasi hindi ko alam. Parang ang pangit naman yung multo nakatuwad, babaeng nakatuwad sa kusina. Parang may ibig siyang gustong mangyari. <laughs> Di ba? Anyway, basta nakaganon daw sa kusina na nilisik yung kanyang mga mata. Okay. Kaya takot po yun mag-isa na maiwan sa bahay kasi marami po siyang naaaninag. And then, minsan nga din po si Red, uh, shinare niya na feeling daw po niya ay muntik na siyang masaniban kasi nanakit daw po agad yung batok niya at nagtaasan ang mga balahibo niya. Sa isang place doon daw po sa room ng campus namin, yung parang mandidilim na daw ang paningin niya. Kaya ang ginawa daw, ang ginagawa daw po niya ay nagpapaalam siya na mag-CR para makalabas at mawawala na agad yung pakiramdam niyang iyon. Pero kapag bumabalik nga siya sa kinauupuan niya ay ganun na naman ang kanya nararamdaman. Kaya ang ginawa daw po niya ay nakipagpalit siya ng upuan at mabuti na lang ay wala naman daw pong masamang nangyari sa kanya. Meron po kasing elemento daw sa room na yun na naikwento ng prof namin at yun nga po Since pagkabata ay lapitin talagang kapatid ko until now na nasa mid-20s na kami. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat kay MJ bilang ito nga yung sabi nga natin na nakaka-relate po yung ilan sa mga listener natin na nakakapagpa-trigger sa kanila para mag-share din ng kanilang sariling experience o sarili pong kababalaghan na, uh, na naranasan or pwede rin at welcome na welcome din po yung mga na ikwento lang sa inyo pero legit naman at maraming salamat din po sa lahat po ng mga nagpapadala din sa amin ng mga photos, mga attachment na siyang magpapalawak pa ng visualization kumbaga ng kanilang kwento. Kaya kung inyo po makikita, ini-incorporate na po natin ito sa mga uh, nakaraang SHS episodes natin. Uh, pero na lang dun sa iba na minsan eh, nababanggit ko na ipinapakita natin pero hindi na ipapakita kasi uh, ah, nalalaktawan na ng editor. So uh, pasensya na po kung ganun. Pero sabi ko nga kung may patunay kayo ng mga photos, basta as in, sarili po ninyo at original na photo ninyo or talagang photo noong mismong nangyari yon Yung talagang mismong event na yon na nangyari yan. Kasi mahirap yung parang nanakawin lang natin yung picture or igugoogle lang natin na download tapos isisend nyo sa amin, ipapakita namin. Baka mamaya ay eh, syempre makopyright at mamaya may mag-claim, sabihin nila photo nila to. So para malaman naman natin at saka dapat sana original na sa inyo. Pero kung wala naman pong photo attachment na magpapatunay doon sa kwento mo, okay lang naman. Wala naman pong problema yan. And ganoon na rin sa mga mag-VVM, welcome na welcome pa rin po kayo kahit hindi po Halloween, hindi po Halloween special ng SHS dahil uh, nagsisiksik na rin po tayo, naglalaga, naglalaan na rin po tayo ng oras para sa mga mag-VVM. At nang sa ganon ay kahit pa paano ma-showcase nyo rin po na na yung galing ninyo ba sa pag uh, ah, narrate ng sarili ninyong kwento kahit hindi naman po kasing galing ng mga idol ninyong narrators okay lang basta yung natural kumbaga di ba yung hindi ka pilit yung hindi labag sa loob mo <laughs> di ba parang ganon at chance nyo na. Kumbaga parang kayo naman yung mapakinggan nyo yung sarili nyong boses, mapakinggan yung sarili nyong kwento na pwede nyong ibida sa mga kakilala ninyo, di ba? So maraming salamat po sa lahat ng ito. Pero step by step, ma- mauubos din po kayo. Uh, I mean, mauubos po lahat ng mga entries niya. <laughs> Mauubos po kayo. <laughs> parang judgment day, parang papatayin sila, natatatin lahat. <laughs> Hindi, ibig sabihin, ano, mauubos lahat yung kwento ninyo. Ano ba yan? Lutang naman eh, itong si Red na to. Pasensya na. <laughs> anyway, maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayon sa episode na ito. Hanggang sa susunod po na ating kwentuhan. Padala lamang po lahat yan. VM, photo attachment, mga uh, create mong kwento uh, sa ating sindakstories2008 at gmail.com. Maraming salamat. Ako pong muli si Red hanggang sa susunod po nating kwentuhan. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay Solid, HTV, Positive. Love you guys! May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.